İslam dünyası, elm və ibadət. İslam dünyası, iman və təqva. İslam dünyası, ailə və cəmiyyət. İslam dünyası, dünya və axirət. İslam dünyası, bu dünyanın sakini ol. Sakin ol. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار Ey qövmüm, nə üçün mən sizi qurtuluşa çağırarkən siz məni atəşə çağırırsınız? qədərin üçüncü mərtəbəsində söylədiniz ki, Allah Taala hər bir şeyi öz istəyi ilə, öz iradəsi ilə edir. bu yerdə bir sual da meydana gəlir ki, insanın özünün iradəsi varmı, seçimi varmı nəyisə etməyə? Yoxsa ki, bütün baş verənlər Allah Taala'nın iradəsi iləndir? Çox gözəl sualdır. Və burada ümumiyyətlə öncə e, bir şey qeyd etmək istərdim ki, insanın e, etdiyi əməllər, yəni e, dünyada, həyatda insanın başına gələn hadisələri iki yerə bölmək olar. Birinci o hadisələr ki, insanın orada seçimi yoxdur. Və bu hadisələr ə, e, misal üçün insan soyuq olanda üş, üşüməsi kimi və yaxud istidə tərləməsi kimi və yaxud da hansı ölkədə doğulması, hansı ailədə dünyaya doğulması, gəlməsi, həmçinin ölməsi Həni. və bu hadisələr insanın iradəsindən kənardır və bu e, hadisələr sözsüz ki Allahın iradəsi ilə, istəyi ilə baş verir. Və bu hadisələrdə insanın seçimi yoxdur. Amma digər əməllər isə insanın oturması, yeməsi, e, həmçində e, ibadət etməsi və yaxud da etməməsi. etməməsi. Bunlar hamısı insanın e, iradəsi ilə əlaqəlidir. Və bizim deməli bundan əvvəl qeyd etdiyimiz deməli qədərin 3-cü mərtəbəsində qeyd etdiyimiz etdik ki, hər bir şey Allahın iradəsi ilə baş verir. Hı Bu e, insanın bu yer üzündə deməli iradəsinin və seçimin olmasını e, deməli inkar etmir. Yalnız e, insanın iradəsi və istəyi Allahın istəyindən sonradır. Yəni yalnız Allah istədikdən sonra insan nəyisə istəyə bilər. Amma insanın da seçimi var və insan özü e, sərbəst şəkildə hansısa bir işi e, edi istəyir və ya istəmir. Və ya əksinə, və ya əksinə insanın e, bu dünyada e, seçmək hüququnun, haqqının olması da o deməkdir ki, Allahın varlığına baxmayaraq insan e, deməli yer üzündə sərbəstdir və istədiyini edə bilər. Bu da elə deyir və əhlüsünnənin yəni məsəbi budur ki, insan yer üzündə iradəyə və seçim haqqı var və bu seçim haqqı yalnız Allahın istəyindən sonra olur, baş verir. Yəni Allah istəməyincə insan İstəyə onu istəyib bilməz. həyata keçirdə bilməz. Allah təala bayaq qeyd etdiyimiz tək, e, Təkvir surəsinin 28-29-cu ayələrində e, Allah təala buyurur ki: e, "İn huwa illa zikrun lil alamin limen şa'a minkum an yastaqim və ma təşauna illa an yasha Allahu rabbul alamin." Bu aləmlərə bir nəsihətdir. Sizlərdən deməli, e, doğru yolda olmaq istəyənlər, istəyənlər üçün. Və sonra Allah təala ayənin ardında buyurur ki, Allah aləmlərin Rəbbi olan Allah istəməyənə qədər siz istəyə bilməzsiniz. Başqa bir ayədə Allah təala Kəf surəsinin 29-cu ayəsində buyurur ki: "Və qulil haqqu min rabbikum fəmən şəə fəliyu'min və men şəə fəliyəqfur." Allah təala buyurur ki: "De, haqq sizin Rəbbiniz tərəfindəndir. Kim istəsə iman gətirsin və kim istəsə, deməli, e, deməli inkar etsin. Və burada da görürsünüz Allah Taala e, deməli öz bəndəsinə, öz quluna istək hüququ vermişdir və insan seçmək hüququna malikdir. Yalnız bu istək, bayaq qeyd etdiyimiz kimi, yalnız e, Allahın istədiyindən sonra baş verə bilir. E, İbn Teymiyyə rahimehullah deməli bu xüsusda, bu mövzuda deməli e, insanın iradəsi ilə e, e, yəni Allahın insanın istəməsi istəyi ilə Allahın istəyini deməli sanki bir ağacın meyvəsinə bənzədir. Və necə ki biz deyirik ki, bu ağac, bu meyvə bu ağacın barıdır və biz meyvəni ağaca nisbət edirik və buna baxmayaraq ağacı da və həmçində bu meyvəni də yaradan Allahdır. Və eyni zamanda da yəni əməllər insana nisbət olunur. Yəni insan bu əməlləri edir, seçir, edir və yalnız e, bu deməli e, bu əməli də və insanı da yaradan Allah Taaladır. Və həmçində başqa bir dəlil e, buna, yəni insanın seçim e, dünyada seçim haqqının olmasına başqa bir dəlil biz bilirik ki, şəriətdə dəli, yəni ağlı başında olmayan dəli və həmçində hansısa bir işə məcbur olunan insan Allah təala ona günah yazmır. Etdiyi əməldə ona günah yoxdur. Və bu da dəlildir ki, yəni insanın iradəsi var. Yalnız iradəsi ilə, öz istəyi ilə edən edilən əməllərdə öz seçimi ilə etdiyi günahlarda Allah təala ona günah yazır. İşə müəllim, bəzən e, günahkarlar, asi insanlar öz günahlarına bu cür bəraət qazandırırlar ki, Burada bizim heç bir istəyimiz, heç bir seçimimiz yoxdur. Biz yalnız bizə e, bizə verilən qədəri yerinə yetiririk. Yəni bizim qədərimizdə əgər bu günləri bu günah olmasaydı biz bunu etməzdik. Bu barədə şəriətimiz, dinimiz nə söyləyir? Sözsüz ki, öz günah əməllərində deməli qədəri səbəb göstərənlər heç də e, düzgün etmirlər. Yəni bu belə deyil. Və biz Quran-ı Kərimdə və şəriətdə olan dəlillər və həmçində e, həyatımızda baş verən hadisələrlə biz görürük ki, deməli e, bu heç də belə deyil. Yəni günah işlərdə və e, vacibləri tərk etməkdə qədəri səbəb kimi göstərmək heç də düzgün deyil. İlk növbədə yəni bunu deyə bilərik ki, bu cür deyənlər bu cür deyənlər barədə Allah Teala Qurani-Kərimdə ayə nazil edib və o cür deyənləri pisləyir. Və bildir, Allah Teala bildirir ki, bu cür deyənlər artıq peyğəmbərləri yalan saymış olurlar. Və Allah Teala Ənam surəsinin 148-ci ayəsində buyurur ki: "Və qaləllezina əşraku law şa'a Allahu ma əşrakna və la abauna və la harramna min şey." Allah Teala buyurur ki, Allaha şərik qoşanlar dedilər: Əgər Allah istəsəydi, biz ona şərik qoşmazdıq və babalarımız da şərik qoşmazdı və həmçinin də deməli heç bir şeydə özümüzə haram etməzdik. Allah təala ayənin ardında buyurur ki: "Kəzəlikə kəzzəbəllezina min qablihim." E, onlardan əvvəl əvvəlkilər də məhz beləcə yalan saydılar peyğəmbərləri. Hətta zaqu ba'sana. Axırda onlara bizim əzabımız gəldi. Yəni bu cür demək düzgün deyil. Niyə görə? Çünki e, qədəri səbəb gətirmək olar yalnız müsibətlərdə. Yəni insanın e, insanın özündən asılı olmayan, bayaq qeyd etdiyimiz kimi e, baş verən bir hadisələrdə. Çünki niyə görə? İnsan öz e, deməli günahlarında və vacibləri tərk etməkdə əgər qədəri səbəb gətirərsə, göstərərsə, bu insanı tövbədən uzaqlaşdırar və insanı deməli yaxşı əməl etməkdən məhrum edər. Və buna görə də bu heç də yaxşı ə, e, əməl deyil. Amma ə, e, müsibətlərdə isə qədəri səbəb gətirmək insana təskinlik verir, səbr verir və insan ə, e, bu başına gələn müsibətlərdə Allahı deməli savab umur. Allahdan umur savabı. Və biz ə, deməli bu cür insanlara, yəni ə, öz günah əməllərində və vaciblərin tərkində, Allahın onlara buyurduğu vaciblərin tərkində qədəri səbəb gətirən insanlara belə cavab verə bilərik ki, ilk növbədə ə, e, əgər bunu deyən insanın öz haqqı tapdansa və ya ona bir zülm olunsa və qarşı tərəf, yəni ona haqsızlıq edən bu haqsızlığında qədəri səbəb kimi gətirsə, o heç vaxt onu qəbul etməz və onu üzr saymaz. Bəs niyə görə özü üzr sayır? Yəni öz haqqı tapdalananda qədəri e, səbəb gətirəni üzrlü saymır. Bəs niyə özü Allahın haqqını tapdalayır? Allahın vaciblərini tərk edir və bunu qədərlə əlaqələndirir. Bu birinci. Digər tərəfdən e, qədəri e, deməli günahlarında qədəri səbəb gətirənlərə deməli cavab budur ki, əgər belə olsaydı, yəni hər bir günah işdə qədər səbəb olsaydı, o halda peyğəmbərlərin gəlməsində bir hikmət olmazdı. Və həmçində günahkarlar üzürlü sayla, sayılmış olardı. Məsəl üçün Firon, İblis, onda onların... Heç kim cəhənnəm əhlindən olmazdı. Əlbəttə, həmçinin onların etdikləri əməllər, deməli, haqq görünərdi. Və bu da ikinci tərəf. Üçüncü tərəfdən isə, deməli, əgər biz o insanın, o insanın həyatına, yəni bunu deyən insanın öz günah əməllərində qədəri səbəb gətirən insanın həyatına fikir versə, diqqət eləsə, görərik ki, bu insan heç də dediyi kimi etmir. Yəni, dünya mənfəətlərini əldə etmək üçün bütün səbəblərdən tutur və can atır, səy edir. Amma e, demə, və həmçində öz, e, özünü şərdən və pislikdən qorunmaq üçün yenə də bütün səbəblərdən tutur və qədərə arxain olmur. Əgər elədirsə, onda bu insan otursun evində, ruzi dalınca da getməsin və desin ki, qədərim gələcək. Amma elə deyil. Əgər ona bunu desək, necə ki bəzi yolunu azmışlar bunu eləyirlər. Otururlar və gözləyirlər ki, həqiqətən də bizim qədərimizdə bu var. Biz evdə də olsaq bu gəlib çıxacaq. Sözsüz ki, sözsüz ki İbn Teymiyyənin gözəl bir sözü var. Deyir, əgər kimsə öz e, deməli ruzisində qədəri səbəb gətirirsə, bilsin ki, bu artıq əvvəlcədən Allahın ona yazdığı bir bədbəxtçilikdir. Və bu insanın özünü özünə biz əgər desək ki, sən getmə ə, e, ruzi dalınca və yaxud hansısa bir iş dalınca deyəcək ki, yo, niyə axı getmək lazımdır? Amma özü isə deməli e, günah işlərdə isə səbəbi qədəri səbəb gətirir və bu da ziddiyyət təşkil edir. Və əgər insan öz dünyada, yəni bu dünyada bütün xeyrə, yəni hər bir xeyrə e, nail olmaq üçün deməli qədəri arxain olmayıb səbəblərdən tutur və can atırsa və həmçində hansısa bir deməli pisliyin və yaxud şərin qarşısını almaq üçün yenə də qədərə arxalanmayıb, öz ehtiyatını tutursa, bəs niyə görə qiyamət günü, yəni qiyamət günü baş verəcək o əzabdan və pisliklərdən özünü qorumaq üçün ibadət etmir? Məsələn, insan bu dünyada yəni soyuqdan qorunmaq üçün odun tədarük görür və həmçində özü geyinir və e, isitmə e, cihazları alır və s. Bu kimi tədbirləri görür ki, qabaqda soyuq gəlir. Bəs niyə nə üçün axirətdə Allahın deməli e, bizə xəbər verdiyi bu cəhənnəm əzabı və həmçində günahkarların aqibətini bilə-bilə bu dünyada Allahın vaciblərini tərk edib onun üçün tədarük görmür. Bax, bu özü yəni ziddiyyət təşkil edir bunlar. Bəzi insanlar qədər məsələsində çox incəliklərə gedirlər. Halbuki qədər məsələsində insanın demək olar ki, heç bir bilgisi yoxdur. Allah Təbarək və Təalanın verdiyi azacıq da olsa bilgidən başqa. Ümumiyyətlə bax bu məsələdə e, nə tövsiyə edərdiniz inanc sahiblərinə? Ümumiyyətlə tək qədər məsələsi deyil, şəriətdə Allah Taala bizə heç bir məsələdə incəliklərə getmək və dərinə getmək deməli e, tövsiyə etmir Allah təala bizə. Və peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm də hədislərində elə yəni bunu buyurur. Məsələn peyğəmbərimiz hədislərin birində buyurur ki, hələkəl mutanəttiyuna. Yəni xırdalığa gedənlər həlak oldular. Və başqa bir hədisdə peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, iyyakum vel guluva fid-din. Yəni sizi dində həddini aşmaqdan çəkindirirəm. Bu e, hər bir işdə. Xüsusilə də qədər məsələsi elə məsələdir ki, bu məsələ Allahın bir sirridir. Necə ki, alimlər bunu buyurur. Həmçində Ali radiyallahu anhudan gələn e, bir e, rəvayətdə bir kişi Ali radiyallahu anhudan qədər barədə soruşur. Deyir ki, mənə qədərdən xəbər ver. Və Ali radiyallahu anhu deyir ki, bu zülmətli bir yoldur, ona deyir. Bu yolu tutma. Biraz keçir kişi yenə sual verir. Deyir, mənə qədərdən danış. Və Əli radiyallahu anhu deyir ki, bu dərin bir dənizdir. Ora baş vurma. Və sonra yenə sual verir qədərdən. Deyir ki, bu Allahın bir sirridir, onu açma. Və insanın ağlı sözsüz ki, çox zəifdir, məhduddur. Yəni Allahın elmi ilə müqayisədə insanın elmi çox zəifdir. Və bu da Allahın elmindən olan, Allahın elmi və e, olan bir məsələdir, yəni qədər məsələsi. Biz yalnız əsas buna iman gətirməliyik ki, Allah hikmətlidir və adildir. Və Allah Taala heç kəsə zülm etməz. Və Allah Taala necə ki hədisdə peyğəmbərimiz e, sallallahu əleyhi və səlləm e, qudsi hədisdə buyurur ki, Rəbbiniz buyurdu ki, ey qullarım, mən zülmü özümə haram etdim və sizin aranızda da E, zülmü haram etdim, bir-birinizə zülm etməyin. Və hikmət mənası da, yəni Allah hikmətlidir, hikmət sahibidir və hikmətin mənası, yəni hansı hər bir şeyi öz yerinə qoymaq deməkdir. Və biz iman gətiririk ki, Allah Taala'nın deməli bu kainatda təqdir etdiyi, yəni müəyyən etdiyi öz elmi ilə hər bir şey Allahın hikmətinə uyğundur. Hikmətlidir. Və Allah heç kəsə zülm etməz. Heç kəsin əməlini zayi etməz. Və əgər kimsə cənnət əhlidirsə, deməli o ona layiqdir. Və kimsə cəhənnəm əhlidirsə, o da ona layiqdir. Və bu məsələdə dərinə getmək insana heç bir nəticəyə gətirib çıxartmayacaq. Əksinə insanda şübhələr və narahatçılıqlar doğruya doğuracaq. Yəni buna buna səbəb olacaq. Və məhz buna görə də alimlər bu məsələdə dərinə getməyə məsləhət görmürlər. Və Allah təala Quran-Kərimdə buyurur ki: "Və la takfu ma laysa laka bihi ilmun. İnne's-sem'a vel-basara vel-fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Allah təala buyurur ki: "Sənə aid olmayan iş, e, məsələlərə, yəni bilmədiyin işlərə e, qarışma." Yəni e, deməli bilmədiyin iş, işləri deməli e, məşğul olma. Çünki həqiqətən qulaq, göz və ürək etdikləri əməllər barədə sorğu-sual olunacaqlar. Və Peyğəmbərimiz sallallahu dövründə Peyğəmbərimiz sallallahu bu qədər barədə danışır və bildirir ki, Allah Taala müəyyən bir insanları cənnət üçün, müəyyən bir insanları cəhənnəm üçün yaradıb və bu barədə bu bu zaman deməli e, Peyğəmbərimiz sallallahu yanında olan səhabələrdən biri deyir ki, ya Rasulullah, əgər belədirsə, yəni hər kəs öz yazıldığı, yəni əvvəlcədən E, müəyyən edildiyi deməli e, yerə düşəcəksə, yerə düşəcəksə o halda əməl nə üçündür? Nəyə lazımdır? Və peyğəmbər sallallahu o zaman onlar ona cavab verir ki, əməl edin, yəni deməli e, salih əməllər görün. Və hər kəs hər kəsə nə yazılıbsa o deməli onun deməli həmin o yazıldığına uyğun da əməllərə müvəffəq olunacaq. Yəni asanlaşacaq onun. Yönəldiləcək. Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Leyl surəsinin bu ayələrini oxudu. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى Kim haqqını versə, yəni Allahın haqqını versə, yəni burada həm mal, həm hər bir haqq və Allahdan qorxsa və gözəl olanı, yəni la ilahe illallahı həm dili ilə, həm qəlbi ilə, həm də əməlləri ilə təsdiq etsə, biz onu asanlığa nail edərik. Yəni asanlığa yönəldərik. Və ayənin ardında Allah təala buyurur: "Və əmmə men bəxilə vəstəğnə və kəzzəbə bil husnə fəsənuyəssiruhu lil usra." Amma kim paxıllıq etsə, yəni xəstlik etsə və Allahdan Allaha Allahdan aslı olmadığını, yəni Allaha ehtiyac duymadığını iddia etsə, və gözəl olanı, yəni lə iləhə illallahı təsdiq yalan saysa, yalanlasa, biz onu deməli çətinliyə yönəldərik. Əşə müəllim, əvvəlki e, verilişlərimizdə biz imanın səmərələri haqqında danışmışdıq. Bu dəfə biz qədər haqqında danışırıq. Qədərə imanın səmərəsi haqqında bizə məlumat verərdiniz. Qədərə iman gətirmək həqiqətən insanın həyatında və öz nəfsində bir çox səmərəsi var. Və bu səmərələrdən ən əzəmətlisi, ən birincisi insanın, yəni insan qədərə iman gətirməklə imanını kamilləşdirmiş olur. Yəni kamil iman tam iman Sahib gətirmiş olur. Bəli. Çünki buna iman gətirməsə insanın imanı naqis olar. Bu əsas məsələdir. Digər tərəfdə e, qədərə iman gətirmək insanda Allaha təvəkkülü artırır və Allaha arxayın olmaq və insan bildikdə ki, hər bir şeyin səbəbkarı və hər bir şeyi deməli Allahın istəyi ilə baş verir. Deməli insan hər bir şeydə e, Allaha arxayın olmalıdır. Yəni özünə və digər səbəblərə arxayın olmamalıdır. Və bütün bu etdiyi əməllərdə səbəblərdən tutsa da Allaha arxayın olmalıdır. Və əgər bütün səbəblərdən tutduqdan sonra yenə də onun e, deməli hansısa bu iş alınmasa, bu halda deməməlidir ki, Kaş ki mən belə edərdim, kaş ki mən belə edərdim. Necə ki hədislərdə gəlir, Peyğəmbərimiz sözü buyurur ki, e, keçən şeylərdən, ötən ötmüş şeylərdə kaş ki sözü işlətmək şeytana qapı açır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu buyurur ki, əgər bir kəs səbəblərdən tutduqda tutduqdan sonra başına bir müsibət gəlsə, deməsin ki, əgər mən belə etsəydim belə olardı, belə etsəydim belə olardı, lakin desin Allah belə təqdir etmişdi, Allah belə istədiyi, istədiyi e, və Allah istədiyi də olur. Qədərə iman gətirən, kamil şəkildə iman gətirən insan qəlb rahatçılığı tapır. Və bu qəlb rahatçılığı onun onda deməli e, hər bir hadisələrin, hər bir hadisənin baş verən hər bir hadisənin məhz Allahın qəza və qədəri ilə baş verməsindən irəli gəlir. Yəni insan hiss etdikdə ki, baş verən hadisələrin hər biri Allahın qəza və qədəri ilə baş verir. Bu halda insanda bir növ qəlb rahatçılığı yaranır. Və insan e, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin Abdullah bin Abbasa etdiyi nəsihəti xatırlamalıdır. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi buyurur ki, bir ki, yəni Abdullah bin Abbasa buyurur, bir ki, sənə toxunacaq, toxunan müsibətlər səndən yan keçə bilməz. Və yaxud əksinə, səndən yan keçənlərsə heç cürə sənə toxuna bilməz. Və həmçinin Peyğəmbər buyurur ki, bil ki, əgər bütün insanlar yığışsa, yer üzündə olan insanlar yığışsa ki, sənə bir xeyir vermək, onlar Allahın sənə yazdığından başqa sənə bir xeyir verə bilməzlər. Və yaxud əksinə, bütün insanlar yığışsa ki, sənə bir zərər toxundurmağa, yalnız Allahın sənə yazdığını sənə toxundura bilərlər. Və hədisin ardında, axırında Peyğəmbər buyurur ki, artıq səhifələr yazılmış və qələmlər yazılmış qaldırılıb və səhvlər quruyub. Və hər bir insanın başına gələn hadisələr sözsüz ki, ya onun üçün xeyirli, yəni ona deməli sevindirən, sevindirən hadisələr olur, ya da onu kədərləndirən hadisələr olur. Və insan bu sevinəcək hadisələrdə, onu sevindirəcək hadisələrdə Allaha şükür etməlidir və onun deməli kədərləndirəcək hadisələrdə isə səbr etməlidir və savab ummalıdır. Necə ki İkrimə e, rahimehullah deyir, deyir ki, E, hər bir insan ya kədərlənir, ya da e, deməli sevinir. Və bu kədəri e, deməli savaba çevirin və bu sevinci isə Allaha həmd sənayə çevirin. Qədərə imanın dördüncü səmərəsi insanın bu həyatda nail olduğu hansısa bir deməli nailiyyətlərdə deməli özünü öyməməsi və təkəbbür, təkəbbürlü olmamasıdır. Yəni dolayısıyla bu mənim bacarığımdır, bu mənim Bəli. zəhmətimin Sözsüz. bəhrəsidir deməməsidir. Deməməsidir. Hı. Çünki e, qədərə iman, qəza və qədərə iman gətirən insan artıq bilir ki, bütün bu nemətlər Allah tərəfindəndir və nemət gəldikdə ona şükür edər və özü özünə özü deməli fəxr etməz bununla. Özünü öyməz və təkəbbürlü etməz. Və bunun əksi də Beşinci faydası, səmərəsi, əgər bir müsibət üz versə insana, insan deməli ruh düşkünlüyü tat tapmaz və səbr edər və bilər ki, bu e, Allah tərəfindəndir və qəlb rahatçılığı və həmçində üzüntü keçirməz. Necə ki, bəzi insanlar qədərə, qədərə və e, deməli im, e, imanı naqis olan insanlara bir sıxıntı üz verəndə e, son dərəcə üzüntü keçirər və fikir ancaq fikri e, düşüncəsi bu ötür bunun deməli başına gələn müsibət olar və hətta bəzilərində iş o dərəcəyə gəlib çatır ki, intihar dərəcəsinə gətirib çatır. Bu sözsüz ki, bunlar hamısı qədərə imanın e, zəifliyindəndir. Allah təala Quran-Kərimdə Əl-Hədid surəsinin deməli 22-23-cü ayələrində buyurur: "Mə asabə min musibətin fil ardı və la fi anfusikum illə fi kitabin min qabli an nəbra'aha. İnne zalika alə Allah yəsir." Altına buyurur ki, yerdə və sizin özünüzdə baş verən elə bir müsibət yoxdur ki, biz onu yaratmamışdan əvvəl lövh-i məhfuzda olmasın. Həqiqətən bu Allah üçün asandır. Sonra Allah ayənin ardında buyurur ki: "Likey la ta'sav ala ma fatakum və la tafrahu bima atakum." Allah bunu ona görə edib ki, yəni bildirir ki, bunu sizə bəyan etməsi ondan ötürüdür ki, siz ötürdüklərinizi, yəni deməli həyatda baş verən müsibətlərə görə ə, e, təəssüf hissi keçirməyəsiniz. Və həmçinin də sizə verdiklərimə görə də deməli ə, e, həddindən artıq sevinməyəsiz. Vallahu la yuhibbu kulla muhtalin fəxur. Allah Taala öz e, özündən razı və özünü çox öyəni sevməz. Hörmətli tamaşaçılar, bugünkü proqramımıza Rasulullahın sevimli Peyğəmbərimizin e, bir kəlamı ilə yekun vurmaq istərdik. Qəribədir möminin halı. Onun başına bir müsibət gəlir, səbr edir, savabını qazanır. Ona Allah Taala bir nemət verir, şükür edir, savabını qazanır. Və Allah Taaladan diləyirəm ki, hər birimiz hər bir anda, istər xoş anda, istər çətin anda səbr edib və ona şükür etməyi bacaraq. Bu dəfəki proqramdan bu qədər. İnşallah yenidən görüşmək ümidi ilə. Əssalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətuh. Ey qövmüm, nə üçün mən sizi qurtuluşa çağırarkən siz məni atəşə çağırırsınız? Siz məni Allaha nankorluq etməyə və haqqında heç bir bilgim olmayan şeyləri ona şərik qoşmağa çağırırsınız. Mən isə sizi o qüdrətli və çox bağışlayan Allaha çağırıram.'' Şübhəsiz ki, məni istahiş etməyə çağırdığınız şeylərin nə bu dünyada, nə də axirətdə çağrı haqqı vardır. Dönüşümüz Allahadır. Həddini aşanlar isə atəş əhlidirlər. Mənim sizə dediklərimi tezliklə xatırlayacaqsınız. Mən öz işimi Allaha həvalə edirəm. Şübhəsiz ki, Allah öz qullarını görür.